Una. Unama ni ikiganiro cya radiyo isanganiro nama abarundi bashikiriza ibyiyumviro byabo ku byerekeye ubuzima bw'igihugu kugira ngo uburundi bwugorore ndabaramukije nongera ndabaha ikaze mwebwe mwese mubandanya gutega abiri ibiganiro bya radio isanganiro n'umwanya w'ikiyago cyo kunama kunama ku uno munsi turabira hamwe ibijyanye n'uruhara rw'ikibano mu gukingira agateka k'abana biciye kandi no mu ndero isanzwe itangwa mu mashuri mu gihe kuri uyu wa mirongo ibiri munyonyo amakungu ahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka k'abana ishyirahamwe mpuzamakungu riraba ibijyanye n'agateka k'abana ku isi unicef rimenyesha ko abana bangana n'umuriyaridi ku isi isi babangamiwe n'ubukene indwara eka n'ikiza cya sida kidasigaye inyuma hano mu gihugu cyacu mu miliyoni zirenga cumi z'abarundi abana bakaba bangana n'imiliyoni zitanu n'ibice indwi kuri ibyo biharuro abana umunani ku icumi bakaba babayeho mu bukene budasanzwe kuvuzwa ntibishemeye eka n'urugero rwo kwitabira amashuri akaba atari ikirenga rwose umunsi mpuzamakungu wo gukingira abana uhimbazwa kuwa mirongo ibiri munyonyo ubu Burundi n'amakungu bakaba bawuhimbaza ku civugo twiteho kazoza keza mu gukingira agateka k'abana hano rero umuntu yo kwibaza ati mbega uno munsi agateka k'abana ko bakifashe gute mu gihe abana bo mu mashuri mato mato biga ku buntu uno munsi igitigiri cy'abana bakurikiranwa koko mu mashuri coba kingana gute ni giki baba bariko barafashwa ni gute ubushikiranganje bwo buhimiriza abana mu kwitabira kwiga kugira baronke indero irama mbe abana bagendana ubumuga bobo baba ariko bakingirwa gute uruhara rw'ikibano n'uruhe mu gukingira agateka k'abana ubundi nabwo umuntu yakwibaza kandi ati hoko guki kugira abana b'u Burundi bakingigwe mu bisata byose ngibyo rero bimwe mu bibazo tugiye kugaruka ko muri kino kiyago cyo ku nama uno munsi abatumire ni bane reka mpere kuri professeur Anacre nzohabonayo icegera cy'utwara umugwi w'igihugu wigenga uraba agateka kazina muntu ndakuramukije sangwe kaze mu kiyago cyo ku nama turabaramukije eh, mwakoze kutwakira muri studio yanyu murakoze turi kumwe kandi na marizi Hatungimana umuyobozi w'igisata c'abana bimenyereza mu bushikiranganji bw'indero nawe turakuramukije sangwe kaze mu kiyago cyo ku nama baramukije cyane kandi murakoze kudutumira muri kino kiganiro murakoze turi kumwe kandi na Ile Defense Majambere umuvugizi w'ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo agateka kazina muntu majyambere sangwe kaze mu kiyago cyo ku nama murakoze turabashimiye no kuri ubu butumire ego turi kumwe kandi na Felix Sindari Igaya haserukira ishyirahamwe ryitaho ineza y'abana mu Burundi OIDEB sangwe kaze mu kiyago cyo kunama mwakoze kudutumira ngabo rero abatumire tugiye gusangira kino kiyago cacu cyo kunama mwateguriwe na radio isanganiro ifatikanije n'umugwi w'igihugu wigenga uraba agateka kazina muntu CNDH mu mfunya funyo kino kiyago kigiye kuremeshwa nanje Medar niyo nkuru mu buhinga bw'ivyuma ni Francisco Akimana nayo Evariste Nziko Banyanka akaba ariwe agihaga duhagarariye reka twe twongere kubaha ikaze hewe wahitse aha ni ku isanganiro reka tuje mu idonido rya kino kiganiro cacu euh, mbere muri CNDH professeur Anakle muri CNDH mbere no musi umuntu yovuga yuko igisata kijanye n'agateka k'abana byifashe gute eh muri CNDH uh, mu vyerekeye cyangwa eh, agateka kazina muntu muri rusange kumbure n'abana barimo agateka kazina muntu muri rusange mu gihugu turashobora kuvuga yuko kifashe neza mm -hmm. eh, kifashe neza eh, byose byose ntibyera de hariho hariho ibiba bigenda neza mugabo novuga yuko muri rusange eh, agateka na muntu kameze neza duhereye k'abana uyu munsi eh, kadukoranije ngaha eh, turashobora kuvuga yuko abana unye baraja baraja ku ishuri atagisabwe ata, ata ni ukuvuga biga ku biga ku buntu hanyuma turazi yuko hariho n'izindi n'izindi ngingo zafashwe z'uko bavuzwa ku buntu na cyane cyane abari abari mwedo senka mhm. abafise munsi bafise munsi y'imyaka munsi y'imyaka itanu mhm. eh, n'ababyeyi bibungenze hanyuma turazi yuko eh, no gucandagwa gukingirwa indwara eh, navyo nyene bo leta y'u Burundi yaragize yarakoze ibintu bitari bike eh, abana ku rugero ruhagije eh, bararose izo izo bararonswa izo izo ncanco eh, hanyuma ku bindi navyo leta ivyo ivyo imaze imaze gukora tubona hariho amategeko gushyiraho amategeko yego eh, n'amabwirizwa uretse hamwe ah, n'ibigo eh, no kubironsa uburyo eh, kugira ngo abakorera muri icyo gisata cy'abana ah, cyo gukingira abana bashobore kuronka amategeko bishimikiza mugabo baronke baronke n'uburyo hanyuma ikindi nacyo nk'uko tubibona leta yaragerageje kuguma yongereza uburyo uburyo ishiramwo eh, mhm. ishiramwo mu mu bintu byerekeye inyigisho eh, nk'ubu bunye ndashobora kuvuga yuko mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri eh, mirongo ibiri na gatatu yari yashizemo uburyo bungana n'imiliyaridi amajana atatu na mirongo itanu na zine mugabo mu gisata c'indero eh mu gisata c'indero mm. mugabo muri uyu mwaka wa 2023 ushi y'irwa mirongo ibiri na kane hmm. leta yarashizemwo miliyaridi amajana ane na mirongo icenda n'icenda hmm. zirenga urumva yongereje inshuro hafi eh, hafi mirongo itatu ukwishobora ukwishobora kugira ngo agateka k'abana na cyane cyane uburenganzira bwabo bwo kurira ku ishuri eh, bushobore kubahirizwa eh, n'uburenganzira ku magara meza nabwo nyine bushobore kubahirizwa murakoze reka tujye mu bushikiranganje ko mbure mu byo bujejwe harimo indero turumva yuko muri senidi hashibashikize ko hari uburyo bwoba bwongerejwe muri kino eh, gisata c'indero hafi ibice mirongo itatu ku ijana mu buryo bwari busanzwe bukoresha abarundi bavuga ngo indero iva hasi ni gute muri ubwo bushikiranganji cyane cyane muri kino gisata namwe muri ko murakora kugira koko agateka k'abana gakingirwa murakoze cyane ego mu bushikiranganji ibikorwa biri ko birakorwa bwose kugira ngo agateka k'abana gakingirwe mhm. kandi nk'uko mubivuze n'ibyo indera iva hasi mhm. kandi na cyane cyane ko n'igiti higoro guhekera gito ni ukuvuga yuko twese tutijukiye guteza imbere uwo mwana akiri muto bizotugora ingene tumugorora amaze kwigira haruguru mhm. twebwe rero mu bushikiranganje bw'indero n'inyigisho za kaminuza baragerageje no gushiraho ico gisata citaho abana bakiri bato kugira ngo banze bubamenyereze ingene bashobora kuzoshika ku ishuri baramaze kuronka ubushobozi bubereye bwo kugira bashobore kwakira za nyigisho zitangwa mu mashuri nshingiro mm ivyo rero biratuma umwana amenyera ishuri neza kandi akarikunda bikazoca binamutuma ashobora kubandanya yiga neza adaheba arivyo bizoshobora gufasha arivyo bituma umwana atera imbere muri kazoza kiwe yego mm, none mwe mufashe iki cyane cyane ko wumva n'icyo gisata cyane ari gishasha tukaba tuzi ko akenshi ukunda kubona abana sinovuga ko ari ukudebukirwa ahubwo n'ababyeyi usanga eh, abana yandero yo mu ishuri ni ukuvuga kwa gushyira abana ibitigiri binini mu ishuri bigenda biba bito ibitigiri by'abana bajya bashigwa mu ishure si bito hmm. ahubwo ibitigiri by'abana bashigwa mu ishure ni byinshi mugabo bigenda bigabanuka buke buke bamaze gushika ku ishure abana benshi baraheba ariko bagitangura hmm. abana bashigwa ku ishuri baba ari benshi ivyo rero bigaterwa nuko dusanga mu ishure dufise ibitigiri byinshi cyane umwana agaca ara adebukirwa nk'uko mwabivuze kuko tumaze gusanga abana benshi mu ishuri wa mwigisha wa murezi bizomugora ingana muba hafi cyane ku buryo ashobora kumushikana ku ihangiro yari yihaye dusaba rero yuko ababyeyi twese mhm. tuva hasi tugatera intambwe mu gushigikira abo bana ku buryo nibava ku ishuri bashyitse muhira naho baronka umuntu ababa hafi kuko umwana aracari muto amaze kugera muhira atarose umuntu amuba hafi acajya mu bindi byiwe ibyo byiwe nabyo ajamwo hari gihe kenshi dusanga atari bimuteza imbere muri icyo gihe rero bisaba ko twese hamwe duha umwe wese agira icyo akoze kugira ngo habe iterambere ryuzuye ry'umwana uwo mwana ategerezwa kuronka inde ategereza kuronka indero yo hasi dutegereza kugarukana bya biganiro byo ku ziko kugira ngo duteze imbere umwana akiri muto ashobore kuduga afise ubushobozi bubereye afise ibizomutuma ashobora kwiteza imbere eh, ashobora kwiteza imbere yongera atera imbere no mu ishuri mbe ngaho nyine ikibano hari uruhara guba rubifisemo ego cyane ikibano gifise uruhara rukomeye rwose mhm. ikibano gifise uruhara rukomeye kuko uyu munsi dusanga umwana ndabye umwana we wanje wenyine nkabona umwana we wanje ariko arajya ku ishuri nkabona undi mwana wo ngaha amerewe nabi je ntagico bimbwira nategerezwa kumva ko uwo mwana nawe atari karatera imbere haba mu bwenge cyangwa muri ibi na biriya ategerezwa kuronka kazoza keza bisaba rero ko ikibano twese tuja hamwe kugira ngo dushobore guteza imbere umwana akiri muto kuva akiri hasi kuduga turondere ingene uwo mwana tumwitaho twese Eh, abana baratangura ishuri ari benshi mugabo eh, uno munsi ibitigiri by'abana by'amashuri ni byinshi cyane mu mashuri eh, haracyariho ibibazo usanga abana biga ari benshi mu masomero mm. ku buryo twibaza yuko ngira ikibazo nyamukore cy'uko usanga amasomero adakwiye mm-hmm. ni ubwo bwinshi bwari kuza bufasha hakubuza ari ingorane ubwo bwinshi bwari kuza ni byiza mugabo twavuga ko ibituma ubwo bwinshi abana biga neza bidakwiye mm-hmm. ni ukuvuga abana twibaza ko ibirasi bidakwiye cyangwa n'abigisha badakwiye ku buryo abo bana ko baza ku murinda ari munini bari gushobora kwiga mu buryo bwiza bwotuma ubwo bumenyi bagiye bahurumbira baburonka eh, kuko bamaze kwiga bicaye hasi turamaze kubona ko usanga ari amashuri atagira ibikoresho usanga atagira intebe ugasanga abana biga bicaye hasi hari n'abo usanga badafise ibikoresho mfashanyigisho eh, aho duha twumva y'uko ibitigiri by'abana b'amashuri kino gihe ari byinshi cyane ni ukuvuga ko wa murindi utuma batangura bagatangura bari benshi ni naho bahera ugasanga n'ibitigiri byatumye baheba ugasanga ni byinshi mu bijyanye no kuvugwa leta yaragize ubwigoro bwo kuvura abana bari munsi y'imyaka itanu ku buntu kandi yego ariko eh, twebwe ko tubibona ni uko urumva ibyo ntibikwiye byonyine kuko icyo rero si kuvuga ko tukivuze ko tudashima intambwe tugeze ko ariko ni icyifuzo hmm. kubera hariho abana uno munsi bashobora kuba buri nyine bivuza kubera uwo mugwi bari kuronka nyine bivuza ku buntu batakirimwo hama ibijyanye n'ibindi ngaho naho uca usanga n'ababyeyi ataci ariko barafasha abo bana babo nimba leta isahiriza ku myaka itanu uko kubandanya ari abana babyaye uwo bari umuzigo ibitigiri by'abana bamwe barara ni byinshi rero bijyanye ni ikimenyetso kigaragaza ingorane ziba ziri mu bana cyane cyane ziba ziri mu kibano babayemo hmm. ego murakoze reka kumbure tuje mu bushikiranganje mu byo bugejwe harimo agateka ka zina muntu Ildefonso Majambere mu bushikiranganje bwanyu uruhara rwanyu n'uruhe kugira koko agateka kabana gakingirwa uruhara rwacu nk'ubushikiranganje ubwa mbere e, eh, no gushiraho intumbero y'igihugu mm -hmm. e, abantu bose bajejwe ni kuyishyiraho cyangwa kuyikurikiza eh, hariho ubwa mbere kuyishyiraho mm-hmm. eh, kugira ngo umuntu wese ari muri iki gisata cyo gukingira abana mm-hmm. amenye umurongo akurikiza eh, icya kabiri no guca dushyiraho rero ibikorwa bija mu gushyira mu ngiro iyo ntumbero Eh, baba bavuga bati jewe ibi ndabona ko ntariko ndatunganirizwa muri ibi canke nk'ibindi eh, tugashyiraho uburyo dushobora kubatunganiriza mhm. eh, umwana akaronka aho yitura haba mu kibana habaye canke ku zindi nzego ziba zimwegereye mugabo umwana ntabure ahashikiririza iciyumviro e, cinge nabona ariko aratunganirizwa ibyo rero nk'ubushikiranganji turabikora eh, twarashyizeho inzego Eh, zo gutabariza cyane cyane eh, mu gifaransa ni komite de protection de l'enfant eh, ni inzego zo gutabariza cyane cyane abana babona yuko agateka gashobora guhungabana izo rero twazishyizeho guhera mu kibano tukaduga ku rugero rw'amakomine rw'intara no ku gihugu tugashyiraho amahwaniro yabo yaba abafise ibibazo bi bisangije nk'abagendana ubumuga eh, turamaze gushyiraho amategeko abagenga turashyiraho amahwaniro eh, turahimiriza abantu kujya mu mashyirahamwe kugira ngo ntihagire umuntu asigara inyuma mu iterambere eh, uburyo bwo kubishyira mu ngiro mm. turetse kumbura yayo mapolitike cyangwa ibyo bishyirwaho haravugwa cyane cyane nk'ibitigiri by'abana bari mu ibarabara mm-hmm. hari ubushikiranganji bwageze mbere no kubakura bamwe bamwe mu ibarabara barabajyana mu ntara ya canguzo ariko n'uno munsi tubona ibitigiri biguma bigwira ni igiki muri ko murakora koko kugira ako gateka n'abo bana bitwa kuvuga ko araho mu ibarabara ariko ibarabara ritabyara kugira agakingirwe eh, nibyo leta y'u Burundi yarashizeho eh, uburyo bwo gukinga eh, no gukingira abana harimo n'aba bana bo mu ibarabara muvuze muti twarabonye leta iri kwirabikora ibajyana mu ntara ya cankuzo ntimwabonye twagomba tumenyeshe yuko bijya bigo biracuguruye bya bigo biri mu gisagara cya bujumbura caba na kijya kigo cyo mu cankuzo biruguruye bigwiriye biguma bigwira eh, hano mu bisagara mbe no mu bisagara hagati mu gihugu Eh, uno munsi rero babonye babaye benshi twebwe turakora igikorwa cyacu cyo kubakura mu ibarabara uko tubabonye eh, n'ubu hari abariko barakora ariko mumenye yuko eh, ni ibintu byo kumvisha uno munsi uragenda umwana ukamubwira ukamwereka yuko inzira arimwo atari inzira ishika hari uwuzi uno munsi hari uwugukwepa kazejo hari n'uwutaza muramaze kubabona Eh, naho umubwira yuko uzomuha ibimeze gute eh, amenye yuko ufise uwo mugambi wo kumukora mu ibarabara aguhunga eh, burya rero ibitigira biragwira kubera ko harabaza mangeze ku murango ku mugoroba bagataha kubera begereye ibisagara nkumbure hariho rero n'abahaba nyene bisa n'ibikigoye no kumva yuko ushobora kumugirira umugambi umuteza imbere imbere abo rero turacabahendahenda twebwe nk'abajejwe hagati y'akazi na muntu niko dukora eh, nta bundi buryo dufise uretse kubegera tukabayagisha hanyuma abemeye bakaza ego mu bushikiranganje mujejwe n'ivyo harimo agateka kazi na muntu harimo kandi no gufashanya mu mashirahamwe yigenga harimo agateka kazi na muntu bashikije cyane cyane eh, yuko umugambi wo kuvuza bajya abana badashikana imyaka itanu ngo ntibikwiye kumbure uh, igihe n'imbere canke iyo myaka ico ikongerezwa byo byiza gusumvya hayo ma politike yo hari ico mwaba muriko murayakorera ko kugira koko abo bana bakingirwa eh ni gisabo ariko ico nshima muri ibi nuko yabanje gushima ako kigoro ka mbere kakozwe eh leta ariko kandi kamaze imyaka myinshi kumbure eh, ko arakigorongira vyotera imbere o leta n'umuvyeyi eh namba yarabonye yuko vyukuri abenegihugu bari baruhijwe Eh, no kuvuza abana cyane cyane muri ijya myaka mitoya eh, yarafashe ijya ngingo kugira ngo itezurire abenegihugu eh, nta n'icyobuza rero bigaragaye yuko no ku myaka ikurikira bikiruhije imiryango itobikora ariko muri ibi tubanze tumenye uruhara rw'umubyeyi ubwa mbere ku mwana wiwe mhm. namba leta yarafashe ijya ngingo naho itari kuyifata umubyeyi yari afise yose eh, itegeko nk'uko biri muri aya masezerano bwo kuvuza eh, abana eh, biwe kuvuza abana biwe naho leta itoba yafashe hmm. ijya ngingo leta ifise itegeko ryo gushiraho ibyorosha byose byotuma abantu bivuza mugabo ntifise itegeko ryo kuvuza abene gihugu mwumve rero yuko tujya twigoro ni twiza nka leta nk'umubyeyi yakoze ariko ababyeyi bagumana cyane rujya ruhara rwabo rwo gufata umwana eh, nk'itegeko bafise ryo kumuronderera ibya nkenerwa yaba akiri mutoya yaba ariko arakura eh, gushika ageze aho wenyine eh, ashobora kwironderera ibimubeshaho ego felix ngira mwumvise ko mu bushikiranganji bavuga mweho kumbure kuri kino gisabo canyu nkuko majambere yabivuze ni gikino nemweho mukora kugira koko abo bavyeyi bamenye yuko indero ya mbere canke kubaho kwa mbere kw'abana biri ku gatwe kabo yabo nihimiriza kuko eh, ibijyanye n'indero y'abana amategeko aravuga yuko eh, indero y'abana iraba leta n'imiryango n'ababyeyi uruhara rwa mbere n'u rwanda n'ababyeyi mhm. ariko na leta itegereza kugira uruhara kugira ngo umwana nawe yige cyangwa avuzwe cyangwa amererwe neza ariko cyane cyane uruhara ni leta ni ababyeyi mbwa leta itegereza gufata mu mugongo nayo nyine kandi ubwigoro irabukora turabibona ego reka dugaruke mu bushikiranganji bw'indero bwa mbere felix yari yagarutse cyane cyane kuri ubu bwinshi bw'abana bari mu mashuri n'ubwo ngo akenshi bagenda baraheba ariko biraboneka ko kuko buno bwinshi bw'abana mu mashuri ari ikibazo mbe eh, ku rugero rw'ubushikiranganji ni giki muri eh, kino kiringo cya vuba muba muri ko murakora kugira koko ubwo bwinshi buba akarusho hakuba eh, icyo ingorane kuri leta yego murakoze cyane nibyo ubwo bwinshi bw'abana burashobora gutera ibibazo ariko ubushikiranganje ntacyo budakora kugira barabe ingene bashobora gufasha mu guteza imbere ubwo gwaruka naho hari ubwo bwinshi bwabo bwaragerageje gushyiraho itegeko nshikiranganji, rishyiraho komite de gestion de l'école ni kuvuga mu gushyiraho komite nshinga hariho itegeko nshikiranganje rishyiraho komite nshingwa nshingwashure ishobora gufasha ijamwo n'abavyeyi bose ijamwo abantu bose bafise uruhara mu gufasha mu rugo gwaruka mu gufasha mu iterambere ryuko gwaruka iyo komite nshingwashure rero irimwo abavyeyi kandi twagwa n'umuvyeyi wenyene kugira ngo iberekane imwereke uruhara umubyeyi ategerezwa kugira kugira umwana we watera imbere kugira umwana wiwe abeho neza harimo n'abajejwe intwaro kugira nabo nyene berekane by'ukuri bafate mu mugongo berekane uruhara rwabo rw'icokorwa kugira umwana w'igihugu atera imbere kuva akiri muto ubushikiranganje bwarongeye burashiraho ikigo novuga nti igisata cya tantepere kore cya senge na dawe wasenge wa kera mu misezi twari dufise kugira ngo uwo mwana ashobore kuronka yitura muri zijya muri ngorane izi n'izi ashobora kugira ashobore kuronka umuntu yitura afitiye yizigiye ingene ashobora kubandanya bayeho neza no muhira bagaca bibandanya uko nyene kuko wa murezi ataha muhira akongera akaza ku ishuri wa mwana araheza rero akagira koyoko agaheza agatera imbere bisaba rero ko abo bantu bose bakorera hamwe haba mu kibano haba mu babyeyi kuko turazi ko abana bo mu munsi bahohoterwa muri byinshi mhm. tugasanga wa mwana aho gutera imbere ahubwo atera ajya inyuma bisaba rero ko twese tuva hasi tukakorera hamwe ku neza y'umwana wacu ku neza y'akazoza k'igihugu kuko uwo mwana wazoza ateza imbere igihugu cyejo niwe burundi bwejo dusaba rero ko tumufatira hafi akiri muto kuko amaze gushika haruguru biragorana ubushikirangangiro ntacyo budakora muri ubwo bwinshi bwabo rero naho rero barondera ibingene bajya barakorana n’ababyeyi. kugira ngo umwana wacu tumurabe twese kuko umwanya munini aho umara ku ishuri hari wundi mwana hari wundi mwanya munini wundi amarira muhira hmm. no mu kibani wacu twese dutegereje kumwitaho turi kumwe twese hmm. murakoze reka kumbure tuje muri CNDH mushikanganje bw'indero arashikirije ibintu kumbure bikomeye ariko hari carangirije ko avuga ati eh, barazi neza yuko abana uko biri kose bahohoterwa hama twabonye hano kubice bice eh, no kuvuga abana munani ku 10 babayeho nabi cyane uno munsi mwebwe cyane cyane dufatiye kuri abo bana bizwi yuko bahohote haba mu miryango cyangwa mu gihugu ni gute eh, ntuvuga ntamwe mujya guseruka kugira murabe yuko mubakingira yego twebwe duseruka duseruka mu buryo mu buryo bwinshi mhm. eh, tubwire bukuru bukuru uwo eh, mwana uburyo bwa mbere uburyo bwa mbere buraba uwo mwana mugabo buraba n'abandi ni uko turafise iyi nomero ya telefone mhm. umuntu wese abonye umwana ariko arahohoterwa cyangwa umuntu ariko arahohoterwa ashobora kuduhamagara ko kandi iyo nimero nta mafaranga irihisha ni isanzwe irishwe sendehashi yama yarishe ayo mahera ukeneye guhamagara nta n'ifaranga na rimwe utanga ni ku eh, gusa cyane oya ni ku bantu bose ni kuri mm. bose iyo nimero kumbure muyisubiremo iyo nimero ndaza kuyibaha duhejeje emisiyo uretse uretse ubwo ubwo buryo ababa bazi yuko hariho umwana ariko arahohoterwa barashobora kuza kwitwara kwitwara mu mukwe icyo gihe iyo baje kwitwara twebwe eh, duca dutangura amankete mwarumvise nka wa mwana umwana ngahanye mu ntuzeya mu buterere e, yakoregwa yakoregwa mabi e, bo twarabikoze nti nkurya ntitwarindiriye uza kwitwara niyo rero tubonye ku kibuga ngurukana bumenyi turaraba tukagira tuti a aha hantu harimo ihohoterwa e, ubu butumwa turaburose iyi mesaje iraje iri kwirasirikira hose mhm. twebwe icyo duca dukora iyo tu tubonye yuko byari byo duca dutangura eh, amatohoza hanyuma rero uwo mwana tugaheza tukagirana tugaheza ah, tukamugarukira eh, tukamugarukira tukagarukira no ku bavyeyi mugabo eh, ibindi navyo dusanzwe dukora ni guhimiriza. guhimiriza abajejwe abajejwe intwaro guhimiriza eh, inyamiramabi eh, kugira ngo eh, iryo hohoterwa iyo babonye umwana yahohotewe bamenye ingene bamufasha banyaruke babanguke kugira ngo agateka kiwe ntigasinzikare ubwo ni mu buryo bukuru bukuru tugize mugabo uretse n'ibyo uhuh. twebwe mu migambi ya mu Eh, mu itegeko ritugenga mhm. riraduha uburenganzira guhimiriza leta guhimiriza leta gushiraho inzego gushiraho amategeko eh, aba amategeko yo ngaha canka amategeko mpuzamakungu eh, leta ishira kw'ibikumu kugira ngo tugire ah, tugire ayo mategeko tugire n'izo nzego zijejwe gukingira agateka ku mwana ego murakoze cyane icyo kugwa kumbura turaza kukigaruka ko natwe hano mbega sogoko aho wicariye ku nama uri kurakora iki muzu isanganiro ry'abadasanga ibyiyumviro mu ntumbero yo kunywanisha abarundi mu kiyago cyo kunama tuba dufatiye mu nzira tubibutse ko turi mu kiyago cyacu cyo kunama uno munsi turabira hamwe ibijyanye n'uruhara rw'ikibano mu gukingira agateka k'abana tutibagiye kandi no mu ndero zitangwa mu mashuri ni mu gihe kuri uyu wa mirongo ibiri munyonyo amakungu n'uburundi burimo bahimbaza umunsi wahariwe agateka k'abana abatumire turi turi kumwe hano ni professeur Anaclenzo habonayo icegera curongoye umugwi wigenga urabaga agateka kazi na muntu CNDH turi kumwe na Felix Sindayigaya serukira ishira mu gitaho ineza y'abana mu Burundi OIDEB turi kumwe na Malizi hatunga imana umuyobozi w'igisata c'abana bimenyereza mu bushikiranganje bw'indero turi kumwe kandi na Ildefonse Majambere numuvugizi w'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo agateka kazi na muntu no gushigikirana reka rero tugarutse hano mpere kwa Felix kumbu kontambure abana bariya bagiye bagaruka uh, ku bijyanye n'uko agateka k'abana kifashe hano mu gihugu mbe uno munsi neza na neza ko turi kumwe n'ubushikiranganji twa turi kumwe na SNDH turi kumwe n'ubushikiranganji bw'indero turi kumwe n'ubushikiranganji bwo gushyigikirana ingorane ziri hehe Uh, cyane cyane ziri ko zifatira agateka k'abana kugira ngo mbure tubone yuko hari inyishu zimwe zimwe zoboneka murakoze ingorane nyinshi kandi eh, ziri mu migwi itandukanye mhm. ubwa mbere hariho uko usanga gutahura agateka k'abana mhm. leta yarakoze ibishoboka kugira ngo ikinyira agateka k'abana mugabo ihimirizwa kugira ngo umurundi wese amenye ko afite uruhare mu gukinira agateka k'abana urugero turi ko ntirushimishije hmm. kuko uno munsi turacabona abantu bakuze bagihotera abana kuko naho twafata akarore ko abana bamwe baramwagumye muvuga hajya bajya abana bamwe barabara bahunga ingorane ziba ziri mu kibano hmm. baterwa n'ababyeyi cyangwa baterwa hariho inzego zijya gukingira abana yavuze nka bajya bitwa basepeye mugabo uno munsi abanyagihugu bose ntibabona akamaro kabo ni ukuvuga n'abantu batezweho no guterwa intege kuko nizo ni inzego zihari mugabo zigifise gushyigikirwa kugira ngo zishobore gukora neza nk'ababa bari mu kibano nabo bagire ihimiriza mhm. ryo guhimiriza aho babaye kugira ngo abantu bose bakangurire bakangurirwe kwitaho ku buryo budasanzwe agateka k'abana kandi umwe wese amenye yuko afise uruhara ntangere kugira ngo agateka k'umwana kubahirizwe ahaba aherereye murakoze reka kumbure tujye mu bushikiranganji mu byo bujejwe harimo agateka kazina muntu no gushikirana mumvise bimwe mu ishyirahamwe oidebe bashikiriza eh, kumbure sinzi ko namwe hari icyo mu bivuga cyane cyane kuri ibi bijyanye no gukingira agateka k'abana yavuze ibijyanye n'ihimiriza gutahura ibijyanye n'agateka k'abana ntibiboneka ku bantu bose kumbure n'ibindi Eh, nibyo eh, turanabihuriza ko hmm. eh, ibijyanye n'agateka k'abana turacafise ababyeyi babona yuko igikorwa cyabo kigarukira kubyara hmm. bariho usanga ntibinatangaje ubonye n'umuntu ukamubaza uti gusa abana bangahe ugasanga banza kuraba hejuru kugira baharure hatanabazi biranagoye ingene woronderera ibya nkenerwa abana utanazi n'igitigiri eh, murumva yuko turacafise by'ukuri abantu badatahura yuko mm. ukibyara umwana uba ugize eh, umuzigo kuri we sinavuga umuzigo mugabo uburose itegeko ryo gukurikirana ujya mwana eh, icyo rero turacagifise nk'intambamyi hanyuma turacafise kandi n'intambamyi nk'uko yabivuze gushyiraho inzego mugabo aho tuzishyize abantu Eh, ntibazakire bumve akamaro kazo yego hmm, majyambere kumbure guciriyemo abana bo mu mashyirahamwe yigenga hari n'agateka k'abana mhm. namwe mwari ubushikiranganji eh, nimwasangira intambamyi mubona mhm. ejo umwana zo kwisanga ari hehe um, intambamyi ziri mu gihugu nta gitangaje ko eh, ishyirahamwe n'iryaba ari ishyirahamwe ritegamiye leta mugabo rikaba riri riharanira agateka k'abana tubibonye kumwe nta gitangaje ahubwo igitangaza n'inyishu tuza gutanga mhm. nk'ubu twosanga tudatanze inyisho zimwe nayo ubundi nk'uko nabivuze politike y'igihugu ni uko abantu bose bakorera mu gisata kanaka bagira umuntu abaha intumbero mhm. eh, nk'ubu rero twaratanze intumbero duti amashyirahamwe yose naze hamwe dukorere inama hamwe hanyuma ibibazo tubitahure kumwe eh, jewe numva yuko Eh, nkubushyikiranganje nta kiba gitangaje kuko wanashima n'amanama turayakorana kugira ngo umwe wese atubwire ibyo ariko arakora ahubwo aha turafise n'ikibazo eh, cy'abantu benshi bakorera mu gisata kuko atanaho duhurira eh, hanyuma eh, izindi ntambamyi dukunda kugira muri ibi byo gukingira agateka k'abana eh, mfatiye Eh, kuri iki kibazo cy'abana bo mu ibarabara eh, ni uko hariho abantu bataracumva iyo turi ko turahimiriza duti nyabuna nyabuna abantu muri ko murafashiriza umwana mu ibarabara ntacyo muterera eh, hari abantu baturaba bakavuga ati ibyo ni bya leta ntibababaye abana mugabo twe tukavuga duti umwana nafashirizwe hajya mu muryango mm. habaye babwirizwa gukora ibyabo kugira ngo leta ize gushyigikira utwo twigoro tuba turi ko turabera mu kibano ariko habonetse uruhara rw'umwe mu bijyanye no gukingira agateka k'abana ego mm. nibyo nariko ndavuga eh, umwe ku giti ciwe nabanze aterere umuganda wiwe eh, cyane cyane muri ibi byo gukinga gukingira imico y'igihugu hanyuma leta iheze izane ibi iki kibano kitashoboye nambara uburyo busabwa nambara inzego bisabwa ko zijaho namba amategeko bisaba kwajaho mugabo mwumve yuko yuko twese tuja hamwe tubona ineza nyamukuru y'umwana ku kugira ngo rwa ruhara mu kibano no mu babyeyi cyangwa na leta twese nyine dukorere hamwe turaba iterambere ry'umwana ingene twoteza imbere uwo mwana umwana n'ukuri arakeneye gutezwa imbere arakeneye gufatwa ukuboko kandi afatwa ukuboko n'uwo ari we wese n'uwo muntu wese amubona abona ko ari mu ngeso zitari zo abona ko ari mu bintu bitamuteza imbere hanyuma twese tukavira hasi rimwe kugira ngo turabe ko uwo mwana yotera imbere itegeko nibyo ko umwana ni itegeko by'ukuri kugira ngo uwo mwana atere imbere afise uburenganzira bw'ibintu byose ibyo rero tutabiviriye hasi rimwe twese naho iryo tegeko ryojaho sinajyanse naho iryo tegeko ryojaho tuzosanga hariho butahaze mu gihe twese tudakoreye ku muganda umwe kugira ngo turabe iterambere ry'ubuzima ry'umwana hmm. murakoze reka tujye muri hashi eh, mwumvise bamwe eh, n'abandi ibyo bagiye barashikiriza ariko kandi banagarutse n'iki kijyanye eh, n'amategeko ko muri kongeretswa kuri aba bana usanga bafashwe ku nguvu yego ah, muri iyo idebe wabonye ko ari ikintu bashikirije kibaraje ishinga hmm. yego je nibaza yuko uh, nimba hariho nimba hariho ibintu leta yakoze dushobora gushima n'ubutungane bumaze kumva ni ibintu byo guhana icyaha cyo gufata ku nguvu ni ukuvuga iki ni ukuvuga yuko uyu munsi inyamiramabi nabo bose bajejwe bajejwe guhana icyo cyaha barazi yuko iyo habonetse iyo habonetse iyo umuntu yafashwe ku nguvu arinze aza kubitura barazi neza yuko iyo dosiye bayinyarutsa n'ingoga hanyuma igashikira ubutungane kandi no mu butungane usanga ayo madosiye afise afise afise ibara ryayo bayahaye eh, ni ibara rya jone kugira ngo uwo ari we wese ayibonye amenye ati iyi dosiye irakomeye mm-hmm. bagaheza bakagira bagaca babikora mugabo hariho eh, hariho intambamyi intambamyi keshi na keshi yo kuronka n'ingoga urupapuro rwerekana yuko rutanzwe na muganga muganga wa leta rwerekana yuko uwo muntu yakorewe amabi mugabo naho nyine ah, leta yaragize yaragize akigoro gakomeye izo mpapuro ubu bazitanga kuri gusa ku buntu nta mahera bagisaba mugabo birashobora gushika yuko eh, baruronka batevye ivyo nivyo oh, biriko biragira biriko birakosoka gutozogwa mugabo kucerekeye ico caha eh, turazi yuko ni icaha gihanze gihanze eh, gihanze imiryango ni icaha gihanze ikibano nukuri eh, leta iriko iragerageza uravye n'ukuntu congerekana ahubwo umuntu agira ati no nibi bintu vyovyo nibiki bitera vyongerekana ibiharuro ku rugero runini nuko leta yashizeho nyene itegeko rihasha rihasha kandi riri mu mategeko n'ukuri ariko arakurikizwa mugabo urazi yuko uburyo eh, bwo kuva hariya utonda hariya kuburanya umuntu mhm. nabwo nyine bushobora kubura kuri abo baba bakorewe ibyo byaha n'imiryango yabo bigaca bituma bigaca bituma imanza eh, imanza zidindira canke bakaziheba mbere harabaho na rimwe rimwe eh, bariya bo ku musozi batarabyumva neza bibaza yuko bashobora kubyumvikana hagati yabo hanyuma rero bakabihereza hagati yabo izo ni izo ni ingorane zigize ziriho biracariho rero mu gihugu hariho n'abo ubona babandikishije barinze kunyinyurana cyane cyane kuri izi z'indaro usanga se ariko arihakana umwana umwana bikarinda guca mu mburano eh, ariko iciza nuko uko eh, ahatari hake eh, abantu barahimirijwe kandi barabyumva yuko umwana atanditswe hariho uburenganzira acabura cyane cyane nk'utu twigoro leta iba yarashyiriyeho abana nta mwana n'umwe ashobora kukaronka atanditswe mu bitabo ndangamuntu biri mu makomine amahimiriza rero araba turabandanya twebwe eh, dusanzwe dufise eh, abakozi bashika hariya mu kibano eh, dufatanije n'aba bafatanyabikorwa bo mu mashyirahamwe Eh, hadaharanira inyungu za politiki turabandanya amahimiriza kugira cyane cyane twigishe ubu burenganzira eh, buri muri aya masezerano mpuzamakungu igihugu cyashize ko umukono kigaheza kikayashyira mu mategeko y'igihugu eh, ni ukuvuga yuko ni ikibazo tugenda turigisha abantu ariko si ikibazo by'ukuri twufata yuko gihanze igihugu cyane uretse ubube gito bwa bamwe bamwe eh, bashobora kuvyanka kumvo iyi canke yindi ariko muri rusange abana barandikishwa eh, mu bitabo ndangamuntu ego murakoze turi ku musozo wa kino kiyago cacu co ku nama reka kumbure mu kanya gato gato dusangire ijambo n'abatumire bose reka mpere muri oidebe e, eh, bwana Felix Sindayigaya uno musi mubona ari iki kugira koko agateka k'abana gake bakingirwe ibyo kugwa cyane cyane hoba ihimirizwa kugira ngo abantu bahindura ingendo kuko hariho ibyaha bikorerwa abana no munsi amabi akorerwa abana usanga abantu bakiri inyuma kumbura ugasanga bafise ingendo bataramenya yuko ibintu byahindutse mhm. eh, gasanga umuntu aciyumvira yuko ahoteye umwana naho ariko yarigwiwe umenga nta akibagira yuko amategeko hari kugira ngo akingire abana turamaze kubibona hari abana bahohotera ababyeyi bahohotera abana kugira ngo usanga umwana yakoze ikosa gaca asanga yamuturiye turamaze kubibona ugasanga yamuhohoteye yishimikije ngo ni umwana wanjye ngo reka ndamuhane ngo namufise ko uburenganzira akibaza ko amufise uburenganzira ko amufise ko uburenganzira bwose akibagira ko ari umwana w'igihugu hariho abandi bantu bakibona ko umwana ariko arahohoterwa gaca bibaza ati kubera atari we wanje nta ngorane akirenganira aho hose no kuvuga eh, haracyakenewe amahimirizwa kugira ngo abantu bamenye yuko umuntu wese akuze afise itegeko itegeko ryo gukingira umwana wese mu kibano cyangwa ahaherereye kugira agateka k'umwana kubahirizwa uwaserukiye sende haje yavuze ko usanga hari amabi akorerwa abana kandi usanga abantu bagomba kubumvikanisha mm-hmm. ugaca usanga nk'umwana yafashwe ku nguvu ikibano cyangwa abandi bantu babaye hagufi bagaca bagomba kugira ngo bumvikanishe mm. ibintu bihere ni nabyo bituma bya eh, bindi byo gufata ku nguvu cyangwa ya mahohoterwa ashingiye ku gitsina akorerwa abana ugaca usanga bica bibandanya kube abantu babifata ibisanzwe bakibagira yuko hariho amategeko amategeko abihana ndetse abantu babona ejo hahohotegwe iwawe cyangwa hahohotegwe uyu wundi muntu aho duherereye mwakoze mu bushikiranganji bw'indero mweho n'igiki mbona cokorwa muri rusange kugira koko agateka k'abana gakingiwe. murakoze cyane agateka k'abana kugira gakingirwe tugaruka kuri yahimiriza hariho abavyeyi benshi babigira kubera kutamenya ibyo byo kutamenya rero bategerezwa kubereka bategerezwa kuba kuhimirizwa kugira ababereke bwa mbere na mbere akamaro k'ishuri burya umwana akuriye ku ishuri aharonkera byinshi mu gihe ariko na wa mwana yafashijwe kuva akiri mu kibano no mu nzu aricyo gituma twese iryo himiriza ry'uko twese two kwijukira kuba hafi uwo mwana akiri muto kugira tumwereke indero nziza kugira tumwereke ingene ashobora kwigenza muri ibi na biriya ni giki cyane cyane mwe mugiye gukora kuko kumbure ntitwobabaza ngo icokorwa ni giki mugiye gukora kugira koko agateka k'abana kabandanye eh, gasimbatazwa eh. ntitugume mu majyambere gusa kumbure cyane mu mapolitike ariko imvugo ijana ngiro twebwe nka leta eh, icyo tugiye gukora ubwa mbere hoho eh, ni ukuraba yuko uburyo bushigwa muri iki gisata cy'abana eh, bushobora gutorera inyishu ibibazo biba biri eh, mu gisata cyo gukingira agateka k'abana eh, ni ukuvuga bujya buryo leta igenera ubushikiranganji eh, ni ukwicara tukaraba mbega uburyo twashyize mu gisata cy'abana burashobora guterera umuganda uboneka kugira ngo agateka k'abana kubahirizwe mm-hmm. ikindi ni ukuraba yuko ingufu zidasanzara nk'uko nabivuze hariho abantu benshi bakorera mu mu gisata cy'abana eh, bashobora kuba banabironkera n'uburyo eh, mugabo umuntu ntabamenye abo rero eh, nibo tugiye kurondera cyane cyane kugira tumenye ibyo bakora ko byisunze intumbero y'igihugu yatanzwe hanyuma tumenye n'aho bariko barabikorera tumenye n'uburyo bariko barakoresha ingene bungana mm. eh, icya gatatu rero ni uko duhimiriza umwe wese afate uruhara rw'iwe eh, hamvuze uruhara rw'iwe murumva yuko umwana ari hagati ari hagati y'umubyeyi ari hagati y'ikibano ari hagati ya leta umwe wese rero eh, tumuhimirize afate Eh, uruhara rwiwe leta mwumvise ibyo ishobora gukora ariko eh, umubyeyi akora ibyo ategerezwa eh, n'ikibano gikore ibyo gitegerezwa ego murakoze reka dusozerere muri cndh professeur anacre nzohabonayo uno munsi namwe n'irihe jambo mushikirije cyane cyane ko kuri uyu mirongo ibiri munyonyo amakungu ahimbaza umunsi mpuzamakungu wo guharanira agateka k'abana n'irihe jambo mwe mushikirije canke n'akahe kamu namwe mutanze cyane cyane ku barundi bariko barabatega biri muri kano kanya e, murakoze murakoze kumpa ijambo kandi akamo ka mbere twagomba twagomba gutera abariko baratwumviriza ni kubashikiriza izi nimero za SNDH bashobora guhamagara ko igihe babonye yuko agateka k'umwana kariko karahohoterwa izo nazo ni uh, mirongo itandatu n'umunani mirongo ibiri na zibiri mirongo itandatu n'indwi mirongo itandatu n'indwi ndasubiramo mirongo itandatu n'umunani mirongo ibiri na kabiri mirongo itandatu n'indwi mirongo itandatu n'indwi aho ni kuri telefone ngendanwa kandi eh, uyihamagaye ko ntacuriha isanzwe irishwe hanyuma hariho eh, na telefone yo mu biro eh, itangurwa na mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri n'indwi mirongo irindwi na rimwe murumva nk'abo uruhara rwabo rurakomeye cyane mu gufasha rero nuko uwo ari we wese yokumva yuko yokumva yuko umwana ni uw'igihugu n'ibyo mugabo imbere y'uko ab'igihugu igihugu arafite arafise aho yaje ava arafise aho yavutse mu muryango mu kibano twiteho ya ya kera twikuremwo ya migani ngo ngo ifuku ntibura umwobo ngo nzoba ngo ngo nzoba nzobavyara kugeza bampezemwo mhm. kugira ngo bibaza yuko ari leta iza kugirane iza kurera uwo mwana wenyine hari n'abandi bavuga yuko imana yavuze turondoke nk'umusenyi wo mu mabahari ni imvugo usanga zigiye zitandukanye bivanye ni bivanye na bivanye ni n'ukwemera n'ukwemera kumwe ari we wese n'imigenzi y'uwo ari we wese mugabo jewe nibaza yuko uri umuvyeyi agombi neza myiza y'umwana wa wiwe nibaza ko atamuvyeyi ariho anezerwa birukanye umwana mu ishuri umwana agacagira ko akabura akabura icwagira ikindi akabura ico yifashisha hanyuma ikindi naco nukugira tuti ibintu byarahindutse dutegerezwa guhindura kwishiramwo yuko abantu eh, abantu turabira mu kibano ngo wa muhungu wa naka na wa mukobwa wa naka barize ngo mugabo ngo bari harya ngo ntaco bakora kubera twahereye imyaka twiga na, na education twaronka idushiramo yuko turiko twiga kugira tuze tuba bakarani mugabo ntitwikoreye ivy'iwacu iyo ni ngendo dutegerezwa kugira ante dutegerezwa guhindura dukumva yuko umuntu agiye kwishuri agiye guca ubwenge hanyuma rero ashobora gukora ivyiwe mugabo adahanze amaso ngo leta leta gihe yashizeho inzego igashiraho amategeko eh, n'amapolitiki igahimiriza abantu iba yakoze icitegerezo babwirizwa gukora ibindi ah, mu miryango n'ibikogwe mu makominote byongere bikogwe eh, ubwo niko ruhara bogira kugira ngo n'agateka na muntu kabandanye agateka kazina muntu na cyane cyane k'umwana kabandanye kubahirizwa murakoze ni kuri izo ntererano rero z'abatumire duce dusozerera ko kino kiyago cyacu cyo ku nama aho twari ko turabira hamwe ibijyanye n'uruhara rw'ikibano mu gukingira agateka k'abana eh, biciye kandi no mu ndero indero nayo idasigaye inyuma ni mu gihe kuri iyo mirongo ibiri munyonyo amakungu n'uburundi burimo bahimbaza umunsi mpuzamakungu hariwe agateka k'abana reka rero nshimire abatumire twari kumwe hano reka mpere kuri Felix Sindayigaya mwaje hano mu kiganiro mushiserukira ishyirahamwe gitaho ineza y'abana mu Burundi UIDEB mwakoze kwitaba ubutumire bwacu nanjye ndabashimiye cyane yego Marizi hatunga imana umuyobozi w'igisata cy'abana bimenyereza mu bushikiranganje mu byo bujejwe harimo indero namwe mwakoze kwitaba ubutumire bwacu mwakoze cyane yego reka nshimire kandi na Ildefonso Majambere imbere umuvugizi w'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo agateka kazina muntu eka no gufashanya mwakoze kwita ubutumire bwacu agateka k'abana no mwitwarariko w'ubushikiranganje turabashimiye kuko ajya mwaduhaye kugira ngo dutange umuco ku biriko birakogwa murakoze reka nshimire professeur Nakre nzohabonayo icegera c'urongoye umugwi w'igihugu wigenga uraba agateka kazina muntu CNDH mwakoze kwita ubutumire bwacu murakoze kudushimira hama natwe twagomba kubashimira no hanyuma nimwadutuma ko Eh, tuzobitaba hama nagomba gushimira aba twasangiye iki kiganiro kubona eh, twaganiriye duhuza abandi dushimira ni mwebwe mwese mwariko muradukurikirana muri kino kiyago cacu co ku nama mwateguriwe na radio isanganiro ifatikanije n'umugwi w'igihugu wigengura w'agateka kazi na muntu se ni DH kino kiganiro kikaba cari kiremeshejwe nanje Medar niyo nkuru mu buhinga bw'ivyuma iri Francisco Akimana nayo Evariste Nziko Banyanka akaba ariwe yaragihagarariye reka rero ndabi tubifurize kugira ibihe byiza aho iwanyu naho ubutaha